2, 1, kayıt. Merhaba, ey halkım. Önemli şeyler var bugün. Deniz kardeşimiz asker. Ben Atatürk. Atatürk. Aynen öyle. <laughs> Atatürk'ü böyle. Abi ne diyorsun sen ya? Ne? Ne diyorsun? <laughs> Oğlum Atatürk'üm. <laughs> Aman akıyorum. Yeni baştan yapalım bunu silme. tamam mı? Tamam tamam. Hadi bakalım. Bekliyorum.